territorio comune tra di noi, per cui ci siamo trovati. Adesso poi suoneremo anche in Italia. La sensibilità è... Eh, sì, sì. La sensibilidad, e la l'amicizia anche, porque claro, diventati amici. Bueno, mm. pues ellos dos van a tocar juntos. Escuchar esta música y soñar, pensar, ¿qué puede pasar? placer hablar con, los dos aquí. Bueno, habéis escuchado unos eh, a modo de acercamientos de lo que la música de los dos puede ofrecer y lo que puede encantar. Eh, cuando antes de entrar en el estudio yo les decía a los dos que los considero dos de eh, los mejores músicos europeos y que para mí que sean dos de los mejores músicos europeos es como si fuesen dos de los mejores músicos del mundo y que por motivos eh, que todavía no hemos aclarado en este gran país que se llama Europa, pues eh, la iniciativa en asuntos artísticos se la hemos dejado a otra gente fuera de lo que es la Unión Europea. Pero que indudablemente en este momento si hay un centro donde se puede crear en libertad, con lo que eso significa, ese centro es Europa. Y ellos en este momento representan la mejor Europa creativa de este principio del siglo XXI hay otros sitios y hay otros lugares y hay otros artistas y algunos de ellos han sonado aquí con mucha frecuencia. Y llegados a este punto, cuando yo empiezo a pensar en la posibilidad de que los dos toquen juntos, pues ¿cómo puede ser eso? A ver, eh, Rodrigo. <laughs> bueno, eh, creo que es, fácil porque hay, hay una, un sentimiento que, que es fuerte, que y, que se traduce a través de la música que, nosotros hacemos. Y, y ya, como decía Ludovico, una, una, una especie de, relación, de conexión entre los sentimientos que la música que, hace transmite y la música que hago transmite también. Sí. Mm. Eh, los dos tocáis eh, teclados. ¿no? Habitualmente. ¿Y eh, qué va a pasar esta noche? Rico es, es un pianista, pianista maestro, Y, yo toco sintetizadores. Eh, Entonces, y, eso es lo que vamos a ver esta noche. Él va a tocar piano. Sí, piano. ¿Eh? Si tocase la guitarra sería. <laughs> y tú vas a tocar sintes. Sintetizadores, claro. Ajá, pues ya tenemos una primera propuesta. sintetizadores y piano. Y piano. y e poi algunos brani li suoniamo con el grupo Todos tutti insieme, per cui Eh, Ma è stato largo nel gruppo tambien. Abbiamo sì. arrangiato dei brani miei con il gruppo di Rodrigo e poi io suono eh, dei brani eh, che loro suonano insieme di solito, con loro e mi diverto molto. No. Ah. <laughs> Che... eh, ¿Qué grupo traes questa noche, eh, Rodrigo? Bueno, de instrumentos que... me refiero. Sí, eh, es la lo violino. La proposición de, de, de cinema. Sí, sí. Ajá. Lo violino, el acordeón con Celina da Piedad. Buenísima, eh, me encanta. Eh, el cello, la batería, el bajo, la guitarra y la voz. Bien, y tú, eh, Ludovico, tú ya has tocado con esos instrumentos. Sí, con el violino, acordeón el violoncello y e Rodrigo. Gli altri stasera è la primera volta que suono e con, el bajo basso la batería sí. con todos Bien, y habéis tenido una experiencia anterior, me habéis dicho, que fue en Portugal. ¿Cuándo mm. fue? Eh, ah, noviembre. noviembre. Noviembre. ¿Y eh, cómo, qué pasó? A ver, de, vuestras impresiones. Mm, para mí, eh, muy bien, ha pasado muy bien, porque era, era un, un concierto muy diferente de los conciertos que, habíamos haciendo con, con los grupos que toca conmigo. Es una cosa más tranquila, sin batería, sin voz. Eh, esos conciertos. Por tanto eh, bueno, me ha gustado mucho. Eh, hay una otra parte que es que tú siempre la voz humana casi la utilizas como si fuese un instrumento. Viene Beth esta noche. Viene Beth, sí. sí. <laughs> y aparte va a haber otras voces. Sí, Ana Vieira, que tiene encantado conozco hace dos años casi, y, y Celina da Piedad, que va a cantar Pasión. Sí. Ludovico, la voz humana. Eh, la voce umana... Eh, para ti, como, che rappresenta? Perché tu es instrumentale. Sono eh. strumentale, sì. Adesso, eh, quando ne parlavamo oggi, quando Rodrigo viene a fare un, uh, un tour con me in Italia, sì. vorrei fare alcuni brani miei con anche la voce, quindi sarà un... Uh, una cosa diversa e quindi insomma ho voglia di, di, di, di provare a fare delle cose con, con la voce solista che non ho mai fatto ehm, perché forse mh, mm, quando io suono col pianoforte è come se avessi trovato io una voce claro. per cui eh, mi, è, mi, è, sempre forse stato difficile poi pensare alla voce perché la sentivo io dentro il, il mio strumento Bueno, eh, Ludovico, tú eh, tienes, eh, él también, pero tú tienes una experiencia muy concreta de duetos. Sí. Luego, luego hablamos de eso. Mientras. las ganas. entrégate a mis brazos. Ay, abrázame esta noche, y aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas estas breves nuestras vidas. Acércate a mí, abrázame a ti por Dios a mis Bueno, pues aquí seguimos hablando. Le estaba preguntando, eh, estábamos hablando de cuando Rodrigo dejó Madre Deus, pero esa no es una conversación este, <laughs> para este, para este, programa de hoy. Estábamos centrando la cuestión eh, Ludovico eh, Duetti. ¿Eh? Duetti, sí. Eh, tú siempre, pocos eh, eh po sí. aunque luego has toccato rock, eh, però... Sí. Poco, sí. Eh, o, o, sea, um, cello, piano, cora, cora, piano. piano. ¿E perché? Perché mh, mm, da un punto di vista musicale <clears throat> mi piace l'idea di un dialogo approfondito con un'altra persona Eh, con un musicista anche come Balaké Sissoko che è anche un grande virtuoso dello strumento y e poi si porta dietro una cultura, quindi c'è proprio uno scambio di mondi, no? Eh, vamos a ver aquí en España este otoño que viene? Sí, sí, sí. O sea, que ya anunciamos, estamos a 1 de junio, en noviembre va a ser. Noviembre. Noviembre. Ludovico Inaudi, Balaqués y Socó se van a acercar. Seguro que desde Lisboa se acercará Rodrigo a ver aquello. Sí. <laughs> Y eh, habrá una serie de conciertos que todavía no sabemos cuáles son, pero que sabremos en su momento. Sì. Bien. E duos? Duos, ehm, e poi eh, vabbè, eh, anche col violoncello, perché poi mi piace trovare sempre dei musicisti che da un lato eh, suonano le cose scritte, però anche che abbiano eh, la capacità di improvvisare sulla musica, perché sennò mi stufo a suonare sempre la musica tutto uguale, tutto scritto eh, e poi forse eh, in due persone è più facile, le relazioni sono, il rapporto è uno e non, uno non deve gestire la, le relazioni con troppa gente che poi a me mi stufa. Quindi anche già mi ricordo quando lavoravo col quintetto d'archi c'era quello che si lamentava ...y yo no tengo ho voglia de avere, allora preferisco da solo casi... <laughs> dos, músicos, dos personas, es, más. Eh, más transparente. Rodrigo nos acaba de hacer aquí una declaración de principios personales <laughs> muy, muy interesante porque significa que él ya no está en la guerra. ¿eh? Ya no está en la guerra de discutir con otros músicos eh, determinadas cosas. Él sabe que tiene un camino delante de él, musicalmente hablando y no tiene por qué discutir ¿eh? sobre nada. Entonces, no solamente le es más cómodo, sino que eh, no gasta energía en esas cosas. Pues, estamos oyendo música, pero como dice Mariano, lo importante es que ellos nos digan cosas. Ha habido algunas cosas de las que han sonado que tú no conocías que él había hecho, Rodrigo, y habéis estado hablando. Esta última, esta última creo que no, tenía oído Y muy bien, me, gusta mucho esta sonoridad. Eh, eh, eh, Ludovico, ¿cómo conociste a Rodrigo? Rodrigo eh, ho conosciuto, beh, eh, avevo ascoltato eh, i Madredeus eh, in Italia, eh, li ho sentiti forse, eh, non so se c'eri tu quando li ho sentiti dieci anni fa. Eh, non so se tu I, I, don't know if you were in Italy, in Italy with them when I heard. No sabes si estuvo en ah, Italia sí, con ellos. Creo che no. No. ya no estaba. e poi ho sentito uh, cinema uh, perché c'era un, il mio manager che aveva i dischi mm. che gli aveva dato il manager di Rodrigo e ho sentito e mi, mi è piaciuto molto subito il disco di Rodrigo e quindi da lì poi eh, ci siamo messi Lisbona, in contatto, io sono venuto a, a, Lisbona per presentare il mio disco sì. e lì ci siamo conosciuti e poi è eh, nata... Eh, Ludovico, cinema, Nino Rotta... <laughs> Un aire, Beh, non eh, un aire, un aire musicale, però, però una, eh, eh? c'è qualcosa lontano, è, è uno, dei, un uno de, degli amori suoi probabilmente sì. della, della, musica, no? e, però è bello che mi sembra però tutto poi rivissuto e poi reinterpretato in modo molto originale anche, quindi è bello sentire poi dei punti di riferimento che uno ha nella nel proprio mondo e è bello che uno eh, abbia dentro di sé una storia ha, di, di musica del passato che ha vissuto e che gli piacciono, che ama, perché la musica penso che sia poi eh, l'amore per delle altre musiche che uno ha sentito nella propria vita che sì. cerca di raccontare agli altri. No? Eh, eh, Rodrigo, eh, la musica di Ludovico, tu pones un disco e il disco va passando. la habitación va cambiando. <laughs> Tú estás sábado, domingo, pones disco, eh, va cambiando, va cambiando, de repente miras alrededor, la pared ya no es blanca, ya es de otro <laughs> color, eh, va penetrando, ¿no? Sí, la música puede, puede eh, cambiar no, no solamente lo interior, pero lo exterior también. cómo, conociste a, Ludovico? En, Lisboa, cuando Ludovico estaba para presentar su último disco, Una Matina. Una Matina. Antonio Cunha, eh, mi manager, eh, me, ha, dado su música para, oír Una Matina. Y, creo que es una música, una matina muy matinal, con melodías muy, muy, muy preciosas. me encantó mucho la primera, la primera vez. Y después poder tocar eh, y poder hacer algunos arreglos por encima de, esas músicas. te, daba para crear cosas a ti, te, sugería, había Sí, ¿eh? es verdad, sí. Pues, eh, mientras sonaba esta música estábamos hablando de que ellos van a dar cuatro conciertos juntos en Italia, que me lo tenían, no me lo habían dicho. Cuatro conciertos en, julio. el julio, julio de, de, de, primo a Milano, poi siamo a... los dos o con grupo? Con grupo. Ah, con, grupo. Tú llevas tu grupo. todo el grupo no, con la parte acústica, más acústica. Por tanto, sin batería, sin bajo, sin guitarra. Mm. Con violino, acordeón, no, La rítmica fuera y solo instrumentos. Eh, y ¿eh? con la voz también. <laughs> ¿Y cuatro conciertos? Cuatro conciertos en Roma, Milano, Verucchio, que es un posto piccolo, Perugia mm-hmm. e forse ce n'è anche un quinto che non abbiamo, che stiamo aspettando di sapere. Perucchio è, es, es, es el mío festival. Es un, mio festival. O sea que sois un work in progress, per così dire ¿no? Sì, perché poi cambiamo, eh, adesso aggiungeremo per l'Italia alcune cose nuove, per cui sì, eh, farò alcune cose anche, mi piacerebbe fare alcune cose con la voce in questi mm. concerti in Italia e quindi sarà bello. Eh, o sea que hay más perspectivas de que hagáis cosas juntos. Sí, Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto es como los matrimonios. Ahora ya <laughs> ¿eh? nadie sabe qué es lo que puede qué es lo que puede pasar así aquí. Eh, eh, Ludovico, ¿tú cómo le ves dentro de eh, la música portuguesa a Rodrigo? Eh, Rodrigo, ¿cómo ves a Ludovico dentro de la música italiana? La que conocéis cada uno. La música y mm. portuguesa tú conoces. Dentro de ello, ¿cómo está Rodrigo? Sí, yo debo decir, dire, ammetto che ho una conoscenza abbastanza superficiale della mm. musica portoghese. forse ho sentito Eh, le prime cose ai tempi dei Madredeus, eh, eh, si è cominciato a parlare in Italia della musica portoghese in quel periodo. Sì, eso se sabemos eso. Eh, <laughs> sì. Purtroppo, e quindi... Eh, poi ho, pian piano dopo ho scoperto alcune cose, Maria Rodriguez eh, ah, sì, sì. Eh, e poi più recentemente andando in, in Portogallo poi mi hanno regalato dei dischi Eh, ¿Cómo se llama? aquel guitarrista eh, que me has regalado tú Carlos Paredes. sí, jugando ah, sobre seguro, Rodrigo. Aquí. es <laughs> eh, muy bello. Rodrigo regala unos discos muy especiales siempre. Que por cierto, este, esta vez no nos ha traído ninguno. Es verdad. <laughs> <laughs> vamos, a echar la bronca. Rodrigo, dentro del panorama que tú conoces, de la música italiana, ¿dónde, ¿cómo ves yo, a.? Yo, creo, yo no conozco casi nada de la música italiana pero para mí eh, Ludovico e-, es, como si fuera un, es un compositor europeo. Eh, podría ser español. Eh, y bueno, eh, es lo que lo, como, como Nino Rota lo pero. Sí, Nino Rota, claro. había un grupo Aria, ¿no? Aria, ah, sí, Muy antiguo. Bueno, antes de entrar aquí, eh, Ludovico me ha estado hablando de determinados compositores europeos que a él le gustan. Eh, Jan Tiersen, por ejemplo. Jan Tiersen. ¿Eh? eh dinos más nombres que te parecen, que a ti te gusten, que te parezcan relevantes. Eh. Altri? Sí, eh, altri. beh, altri compositori, beh, in Europa... che, che c'è, ci sono poi mi piacciono anche dei eh, gruppi, anche eh. di, gruppi. per esempio in Portogallo anche ho, gruppi. ho scoperto questo gruppo giovane che si chiamano Garotto. Garotto. Ah, eh, Garotto non è stato dal disco di Garotto? Sì, però ¿Me trajiste? Voy a traer muy, muy, muy... E li ho invitati anche loro a suonare nel mio festival in Italia. Eh, ¿Ves? Perché... O sea, el, ¿Ves? ¿Cómo se intercambia? Loro no nos dicen <laughs> nada. O sea, se lo lleva a su festival a un gruppo portoghese. Sì, sì Perché poi mi piace anche in questo festival che faccio eh, fare conoscere dei gruppi sconosciuti eh, in Italia. Però esempio... con potenziale. Sì, con potenziale. Eh, mi, mh, mm, per esempio l'anno scorso in ottobre sono stato in Islanda e ho sentito un eh, mm, eh, songwriter eh, molto, che mi è piaciuto molto, lui è di origine sudamericana ma nato in Svezia, si chiama José González. Eh, Sto tomando nota, eh? José González è molto bravo. Bene, eh, Rodrigo. Y, bueno, yo creo que... Ahora mismo en Europa, ¿qué es lo que te, te gusta a ti particularmente? No se trata Yo creo que no... Últimamente no, no ha aparecido así nada que me recuerde ahora mismo de un nombre nuevo. ¿Jan Tiersen también te gusta a ti? Eh, sí, claro, que me gusta mucho. Y en Portugal eh, han aparecido cosas nuevas, eh, como Garoto, que estábamos hablando, y yo prometo que <laughs> voy a hacer llegar el disco. Más, aquí, más cosas, más cosas. Y hay grupos portugueses eh, eh, muy buenos ahora mismo. Hay un que ya te mandado, eh, Dead Combo, dos músicos, una guitarra, un contrabajo Quinteto Tati. Quinteto Tati están preparando su segundo disco. Segundo disco, pero el cantante tiene un disco pronto Eh, solo Jefésimo él, en solo, él, el, eh, sí. primero solo, creo. Y. Pano panorama bueno. discográfico en Italia, eh, Ludovico. Panorama discografico in Italia, eh, in che, da che punto di vista? Del, del, del tuyo. <laughs> del mio. <laughs> Ma, sì. eh... Musica maggioritaria, musica minoritaria? Eh... Sì, beh, in Italia l'Italia è un po' il paese della canzone, no? Quindi eh, ehm, io sono forse stato... eh, tu, e tu in cambio eri un eh, compositore strumentale contemporaneo sì eh, però forse ho avuto la fortuna di essere stato tra i primi a eh, prendere questa strada in Italia per cui mi sono eh, trovato uno spazio no? che forse adesso altri stanno percorrendo e, hanno, e comunque c'è un, un una situazione eh, adesso che dieci anni fa era molto diversa, perché dieci anni fa eh, era più difficile fare un concerto da soli o con musica strumentale eh, claro, e riempire però, un teatro. Però fonograficamente? Fonograficamente eh, ci sono alcune radio eh, che trasmettono la mia musica poi mol- la televisione ruba molto la mia musica da mettere, la si sente un po' nel, nella televisione. E le case discografiche mm, sono, devo dire che con le persone con cui ho lavorato in Italia mi sono trovato sempre abbastanza bene. Eh, Shevchenko ha sido eh, Shevchenko... al, al, alla Chelsea. Al Chelsea. Che sì. passa? eh, quello per noi eh, milanisti esatto, è stata una grande, una grande perdita perché... Pero os, os, eh, ha, ha, dicho, ha dicho Berlusconi si va a fichar a altro nel el lugar de Shevchenko, che pasa? Qual è il nuovo adesso, capo, capocannonieri? Del... Eh, adesso bisogna vedere cosa succede perché sai che c'è lo scandalo della Juventus. Sì, sì. Per cui magari molti della Juventus. No, però hanno... Sepchenko eh, se va, chi viene? Eh, magari qualcuno della Juventus viene eh, da noi, non lo so, sì. bisogno aspettare un po'. Tu ti eh. senti contento? Io so, sono dispiaciuto perché ero molto legato a Shevchenko e quindi eh, ancora, il <laughs> mio cuore è ancora un po' di sangue. decir, sanguina. Hay que decir, por si lo sabéis, che Lodovico Inaudi, che è un hombre very brainy, very tal, va con una chaqueta con los colores del Milan. ¿Eh? <laughs> chaqueta negra con una rayita fina en rojo. Entonces, ahora la pregunta es para, es para Rodrigo, panorama eh, musical en, en, Portugal, desde tu punto de vista. Creo que eh, los últimos años, creo que los últimos dos años han aparecido cosas más creativas y mismo con la dificultad que, que, que existe para los proyectos más eh, extraños poder pasar en la radio y poderen tocar. ¿eh? Creo que eh, las personas empiezan a, notar que hay cosas nuevas que, son preciosas y, y, la música comercial tiene que bajar mucho porque no nos gusta. Discográficamente, ¿cómo está? Eh, está muy mal, claro. La industria y los discos se venden muy menos, mucho menos. ¿Qué importancia tienen los discos en vuestra carrera eh, profesional? Por ejemplo, Rodrigo. O sea, es que hemos vivido una época de 50, 60 años ¿eh? en el que la discografía era lo más importante de la carrera de, profesional, eh, de los profesionistas y profesionistas. para ti en este momento... Pues la discografía tuya que continúa a ser para mí muy, importante eh, eh, lo, pasado eh, y lo futuro porque creo que para mí es importante independiente de, de, sabermos que los discos vienen menos es algo que hacemos y se queda para siempre allí no pero claro que hay que hacer más conciertos y hay que hacer más colaboraciones como con Ludovico y con otras personas porque creo que no podemos parar, tenemos que hacer más. Ludovico, en la tua carrera, eh, eh la, live performance por un lado, eh, conciertos, eh, intercambios con otros músicos, componer. la grabación el disco. el disco, el disco es un, è un, importante porque come concentrare e anche pensare a, un, a un'idea eh, in senso ampio, no? Eh, quindi un disco diventa come un'opera non fatta, fatta, anche di tanti piccoli pezzi, però è anche una cosa che raccoglie un momento della tua vita, no? quindi ogni disco è, è, è, è, l'occasione per mettere lì un libro, un capitolo della vita no? e quindi è bello che ci sia questa eh, durata di un'ora più o meno che uno mette lì e poi costruisce la propria vita man mano all'interno di questo eh, contenitore. hablando mientras sonaba esta melodía de la primera vez que yo me acerqué al entonces sello discográfico de Inaudi, que no es el mismo que tiene ahora, y entonces le dije a la persona responsable aquí en la, filial española, Ludovico e Inaudi Estance. Y entonces esta persona se me quedó mirando y me dijo, no es de nuestro catálogo seguro. Y entonces yo le dije, sí, sí, sí, es de vuestro catálogo. <laughs> Él se está riendo. <laughs> Se ríe más Rodrigo porque ha vivido también estas situaciones. Y bueno, eh, ya después, so, after all these years you are here. <laughs> Digo que después de todos estos años está aquí. ¿eh? <laughs> O sea que eh, las cosas son así. Entonces, yo antes les preguntaba a los dos si se sienten al 100% detrás de los proyectos discográficos que han publicado hasta ahora, eh, Ludovico. Sì, eh, ogni progetto, quando faccio un progetto musicale mi sento totalmente dentro, eh, non mi sembra che ci sia niente, spazio per niente altro e credo completamente in questa cosa. Poi eh, dopo che il disco è uscito continuo ad amarlo per sempre, poi però nel mio percorso scopro poi altre cose, nascono nuovi desideri, per cui ci sono tante cose ancora che vorrei fare eh, nella musica, nella mia vita, quindi penso che quello che ho fatto è parte di me, di una storia in cui credo e che però può essere ancora completata con delle cose che farò in futuro, quindi penso che potrebbe essere sempre una cosa che va avanti all'infinito, poi la vita non è infinita, ma penso che il desiderio di la, música es infinita. Música infinita. <laughs> Rodrigo, tus discos. Sí, porque... Eh, claro que, que, me siento dentro de todos todo, Cuando hablamos de tus discos, hablamos de todos, es decir, los que grabaste con Madre Deus, los que has grabado con Séptima Leyao. <laughs> bueno, o no, empiezas ya a poner caras raras. <laughs> a ver. No, claro, pero. Eh, los que has grabado con tu grupo. Sí, claro, pero es, eh, es, es muy difícil. De, vayamos eh, para atrás y, y todos los, eh, durante 25 años, todos los discos. Claro que hay, algunos que nos son más preciosos. Yo, por ejemplo, cuando sigo escuchando Las Islas Azores de Madre Deus, sí, sigo llorando abundantemente. Claro, a mí me gusta mucho también. Claro, o Pastor disco, pastor existir disco este Existir, eh, o el disco en directo que grabasteis con toda aquella música, sí. Eh, y entonces, claro que nada es perfecto y, afortunadamente intentamos tentamos buscarlo, las ideas que teníamos y, construirlas eh, dentro de, las... Esto, esto que estáis oyendo lo ha compuesto habla de sus discos suena esto. Me da mucha pena que hable porque habla con la música casi mejor. <laughs> claro, y eh, concordo. estas maravillas. Sigue hablando de tu <laughs> música, Rodrigo. Entonces, vas publicando, vas publicando. ¿eh? Eh, sí, y bueno, claro que mm, ahora mismo estoy empezando, eh, estoy preparando nuevas músicas y, y, ahí hay un, como se hay desligado de todo que hay hecho para... La próxima, la próxima vez que vayas a tu casa de discos por las nuevas músicas debajo bajo el brazo, quiero ir contigo. Eh, y llevaré una cámara de vídeo para grabar la conversación. ¿eh? Ah, vale. The conversation between the executives and, Rodrigo is going to be beautiful. Hey, I have new pieces. <laughs> And the other people, oh my God, he's here again. <laughs> ¿Eh? Yes. ¿Eh? Rodrigo entra en el despacho, ahora vamos a decir la compañía por no avergonzar a unos cuantos y dice, oye, que tengo cosas nuevas. Y entonces los otros piensan, ¡ay, oh, Dios mío! <laughs> ya está este aquí otra vez. ¿Cómo le digo que, que no vende nada y que, aquí lo importante es vender, no que sea buen músico? <laughs> Sí. sentir de deixar a gente entrar. Há tanto tempo que eu queria andar, há pouco e pouco respirar aquele amor. le decía yo a Ludovico que la, estética portuguesa musical es más, eh, digamos que con aristas y más, un poco más dura que la brasileña, que todos sabemos cómo es, es pura sensualidad, todo. Y que Rodrigo está eh, de mitad de camino entre ambas cosas y por tanto cuando Rodrigo... Eh, eh, decide grabar con algún artista brasileño, pues ahí se monta una historia en mitad del Atlántico. <laughs> está más allá de las Azores, en mitad del Atlántico. <laughs> Ahí están los dos, ¿no? Los mm. portugueses y los brasileños. Rubico nos plantea siempre sus temas, eh, las primeras notas del piano ya nos obligan al recogimiento mental. Es un maestro del timing, del tiempo. Usa el piano eh, de una manera eh, de, gran precisión. Eh, se le ve una capacidad mental, casi una frialdad en la utilización de esos eh, pianos, de esos tempos, de esos silencios de darle a la tecla en el momento preciso, me recuerda mucho la primera vez que escuché a George Winston tocar el piano Estéticas totalmente distintas, pero el instrumento lo maneja él. Un gran instrumento como es el piano, con las posibilidades inmensas, esa mezcla de percusión y de, cuerda. Él maneja el piano, el piano no le maneja a él. Luego Ludovico tiene un problema, entre comillas, que es que cuando quiere mostrar emociones, como vive en Milán y los lombardos son fríos, no puede hacerlo de manera muy expresa. él va mostrando lentamente, ¿eh? con este ritmo interno que tienen sus piezas, que te va conquistando. Entonces cuando está tocando aquí, esperas algo más, esperas algo más, esperas algo más, ahí está. y según estás escuchando te das cuenta de que, demonios, me está obligando a pensar, como si estuviese oyendo jazz. oyes esto de repente dices, demonios, qué emocionante, qué emocionante, qué emocionante. Estamos en el tiempo, maestros, <laughs> estamos en el tiempo. Es verdad, en, los tipos de música eh, de los que somos, los que estamos aquí, la palabra maestro no se usa. te suelen llamar maestro, Ludovico? Qualche volta, eh, a volte maestro me sembra troppo, mi piace di più... Eh. de, la escala. scala. mi piace <laughs> No, pero tu la escala mucho. Sí, he suonato, beh, ho fatto un concerto da solo. la, escala. no. Eh, ¿A ti? ¿No te llaman nunca maestro, eh, Rodrigo? a mí no, <laughs> <laughs> porque eh, creo que pertenecemos a una generación de músicos muy diferentes, a pesar de haber una fuerte comunicación, porque Ludovico Einaudi es un maestro, es un pianista Y yo soy un músico que ha empezado tú con eres un, guitarra, tú eres... un sintetizador. Rodrigo, tú eres un maestro te lo digo, digo. <laughs> Gracias. Atardecerá en Madrid cuando ellos salgan al escenario. La ciudad seguirá viviendo exactamente igual, se producirán unos sentimientos, se crearán unas emociones que solamente estarán al alcance de los que esta tarde estén en el Teatro Albéniz, Tocan juntos Rodrigo Leao y Ludovico Inaudi. Muchas gracias a los dos y buenas tardes a todos. gracias.